նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Ընդունելություններ Հանրապետության նախագահային նստավայրում։ Նշանակվել է Հանրապետության առողջապահության նոր նախարար։ Հանրապետությունում βέρքահավաքի աշխատանքները ակտիվ փուլում են։ Արցախի ոստիկանության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ընդունել է ՀՈԻԴԱ բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանին եւ ՀՈԻԴԱ բյուրոյի քաղաքական ներկայացուցիչ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ՀՈԻԴԱ խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանին։ Երկրի ղեկավարը պահանջված է համարել նման քննարկումները, որոնք դարձել են ավանդական։ Ինչպես լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասել է Հրանտ Մարկարյանը, հանդիպմանը քննարկվել են հանրապետության ներքին ու արտաքին քաղաքականությունը եւ տարածաշրջանում տեղի ունեցող գործընթացներին վերաբերող հարցեր։ Կարծում եմ, որ Ղարաբաղը երբեք այսքան նուրբ իրավիճակի մեջ չի հայտնվել։ Մենք ունենք անվտանգության խնդիր, մենք ունենք այս հանգրվանում անել ամեն ինչ, որ เป զի չեզոքանան արտաքին վտանգները, եւ դրա համար պետք է միասնականություն, ներքին միություն կայունություն, սա լուրջ հարց է։ Եթե մենք չզգաստանանք, չանճադառնանք, որ այս պահին համախմբվածությունը ամենակարևոր հարցն է եւ ամենավտանգավորը այս պահին ներքին պարակտումն է, ներքին աթորակռիվն է, որը պետք է բացառել ամբողջությամբ։ Ղարաբաղը այն մեր ծերբերումն է անցած 30 տարվա ընթացքում, որ մենք իրավունք չունենք որևէ ձևով վտանգելու։ Վտանգելը Արցախի անվտանգությունը, վտանգել Արցախի ապագան ազգային դավաճանությունը։ Եվ դրանից պետք է խուսափել, բոլորը պետք է խուսափեն։ Հարցն այն է, որ այս դիմադրության բերդը չեն կարող գravel, եթե ներքին բերդի մեջ պարակտում չլինի։ Եթե բերդի մեջից չկարողանան գravel, անկարելի է դրսից կարողանան գravel։ Իսկ երեք նախագահ Բակո Սահակյանն ընդունել է Արցախի փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչներին։ Հանդիպմանը քննարկվել են հանրապետությունում փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրության առնչվող տարբեր հարցեր։ Նախագահը կարևորել է հասարակական հատվածի ներկայացուցիչների հետ քննարկումները, ոլորտում արկա խնդիրներն ավելի լավ պատկերացնելու եւ դրանց լուսման տարբեր ուղիներ մշակելու տեսանկյունից։ Նախագահ Սահակյանը 3 հուլիսի 6-ին ընդունել է Արցախ-Ֆրանսիա բարեկամական շրջանակի անդամ Վիեն քաղաքի նախկին քաղաքապետ Ժակ Ռեմիեին։ Հանդիպանը քննարկվել են Արցախ-Ֆրանսիա կապերին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Նախագահը նշել է, որ Ֆրանսիայի հետ հարաբերությունների զարգացումը հանդիսանում է Արցախի արտաքին քաղաքական օրակարգի կարևոր ուղղություններից մեկը։ Երախտագիտություն հայտնելով Ժակ Ռեմիեին երկկողմ բարեկամական հարաբերությունների խորացմանն ու օնլայնմանը գործուն մասնակցություն ունենալու համար։ Նույն օրը Ժակ Ռեմիեին ընդունել է ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Խորհրդարանի ղեկավարը բարձր է գնահատել նախին քաղաքապետի ջանքերն ու նախաձեռնողականությունը Ֆրանսիա-Արցախ բարեկամության ամրապնման գործում, մասնավորապես շեշտելով նրա դերը 2014 թվականին Արցախի Հադրուտ եւ Ֆրանսիայի Վիեն քաղաքների միջև բարեկամության հռչակագրի ստորագրման գործում։ Ժակ Ռեմիեն վստահեցրել է, որ այսուհետ եւս աշխատելու է երկու երկրների միջև բարեկամության ու փոխգործակցության մակարդակի բարձրացման եւ Արցախում վերջնական խաղաղության հաստատման ուղղությամբ։ Նախկին քաղաքապետը ուրախությամբ է արձանագրել, որ տարեց տարի քույր քաղաքների թիվն ընդլայնվում է, իսկ համագործակցության ուղղությունները համալրվում նոր ծրագրերով։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը անդրադարձել են նաև Արցախում ֆրանկաֆոնիայի ծրագրերի, միջխորհրդարանական կապերի եւ քույր քաղաքների հետ համագործակցության թեմաներին։ Նախագահ Բակո Սահակյանը ստորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի Կարինե Աթայանն ազատվել է Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարի պաշտոնից իր դիմումի համաձայն։ Երկրի ղեկավարի մեկ այլ հրամանագրով Արայիկ Բաղարյանը նշանակվել է առողջապահության նախարար։ Հուլիսի 6-ին նախագահ Սահակյանն այցելել է առողջապահության նախարարություն ու աշխատակիցներին ներկայացրել համակարգին նոր ղեկավարին, մաղթելով նրան արդյունավետ աշխատանք։ Երկրի ղեկավարը շնորհակալություն է հայտնել Կարինե Աթայանին նրա գործունեության համար։ Հուլիսի 1-ից 7-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գոտում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 155 անգամ որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի երազակային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է ավելի քան 1500 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են վստահորեն տիրապետել օպերատիվ մարտավարական իրադրությանը եւ անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկում մարտական դիրքերի պահպանությունը հուսալիորեն կազմակերպելու համար։ 2018 թվականի հուլիսից Արցախի զինված ուժերում գործածության մեջ է դրվել շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչված քաղաքացիների ծառայության վայրեր նշանակելու նոր կարգ, համաձայն որի վերացվել է բնակության վայրից առնվազն 50 կիլոմետր հեռավորությամբ ծառայելու նախկինում սահմանված կարգը։ Կատարված փոփոխությունից հետևում է, որ պարտադիր ժամկետային զինծառայության զորակոչված նորակոչիկին իրավունք է վերապահվում առանց որևէ խոչընդոտի ծառայել այն զորամասում, որտեղ նախորոշվել է վիճակահանության արդյունքում, անկամ եթե տվյալ զորամասը գտնվում է նորակոչիկի ծննդավայրին մերձակա տարածքում, որպես հավելում նշվում է, որ նոր կարգն արդեն իսկ իրարվում է հանրապետության զինված ուժերում մեկնարկած 2018 թվականի ամառային զորակոչի ընթացքում։ Պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը երեկ ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարար Արթուր Խաչատրյանին եւ նրա տեղակալ Ռոբերտ Մակարյանին։ Ողջունելով հյուրերին Արցախ կատարած առաջին պաշտոնական այցի կապակցությամբ, պետնախարարը հույս է հայտնել, որ այն նոր սկիզբ կդառնա երկու նախարարությունների միջև ձևավորված սերտ կապերի ամրապնդման համար։ Իր հերթին Արթուր Խաչատրյանը նշել է, որ արդեն հասցրել են Արցախցի գործընկերների հետ քննարկել համագործակցության ծրագրերի շրջանակը։ Նրա խոսքով ոչ միայն շարունակվում են նախկինում սկսված ծրագրերը, այլև քայլեր են ձեռնարկվում համագործակցությունն ընդլայնելու նպատակով։ Հանդիպան ընթացքում զրուցակիցները մտկեր են փոխանակել կադրերի շարունակական վերապատրաստման, ոլորտում ապահովագրական համակարգի ներդրման, հակակարգտային կայանների արդյունավետության բարձրացման եւ այլ հարցերի շուրջ։ Հանրապետությունում βέρքահավաքի աշխատանքները ակտիվ փուլում են գտնվում։ Ինչպիսին են βέρքատվության արդյունքները եւ կա արդյոք մթերման խնդիր։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Հացահատիկային մշակաբույսերի բերքահավաքը մեկնարկել է մայիսի 20-ից հետո եւ արդեն ավարտին է մոտենում։ Այսօր կայացած մեր հանդիպմանը բերքահավաքի արդյունքների մասին թարմ տվյալները հաղորդել գյուղատնտեսության փոխնախարար Վիլեն Ավետիսյանը։ Այսօրվա դրությամբ բերքահավաքի աշխատանքները իրականացվել են շուրջ 80% ցանկատարածների վրա ընդհանուր առմամբ ունենք հնձված 53951 հեկտար տարածք որից արդեն ստացել ենք 103725 տոննա բերք։ Ստացված բերքից 55232 տոննան ծորեն է, 48295 տոննան գարի եւ 98 տոննա հաճար։ Միջին բերքատվությունը ընդհանուր 19.2 ցենտներ է, ծորենին է 21.9, գարին 16.9, իսկ հաճարը 20 Բերքատվությունը նախորդ տարիների համեմատ ցածր է։ Պատճառը վերջերս տեղացած հորդարատան ձրևներն ու կարկուտն է մանրամասնեց Վիլեն Ավետիսյանը։ Հարցին թե լինելու է արդյոք խոստացված փոխհատուցումը նա պատասխանեց. Այս բարդությամբ, քանի որ Բերքահավաքի աշխատանքները դեռ ընթանում են, նաև զուգարաբար ճշտում են վնասված տարածքները եւ ամեն օր գրեթե փոփոխություն է լինում վնասված տարածքների տեղեկություններում։ Վերջնական դեռ որոշում չի կայացվել ինչ տեսակի եւ ինչքան ծավալի է լինելու աջակցությունը, բայց միանշանակ աջակցություն լինելու է։ Ինչ վերաբերում է Բերքի մթերմանը, ապա փոխնախարարի խոսքով գյուղացին այդ առումով որևէ խնդիր չունի։ Պետությունը մթերումը կազմակերպել է գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի միջոցով, եթե պարտավորությունների դիմացա եղել են 108 դրամ է 1 կիլոգրամ ցորենի գինը, իսկ սովորական 100 դրամով։ Հնդկաց ցորենի մթերման գինն է պարտքի դիմաց 133 դրամ, իսկ հենց սովորական 125 դրամով։ Բացի դրանից այն հացահատիկը ցորեն է կոնկրետ, որը ուներ համապատասխան հացաթխման որակական ցուցանիշներ, ավելի բարձր գնով մթերվում է մեր տեղական ալարավացների կողմից։ Շուտով կմեկնարկի նաև հնդկացորենի ու կտավատի բերքահավաքը։ Վիլենավետիսյանի խոսքով կտավատի, ինչպես նաև մյուս բոլոր յուղատու մշակաբույսերի մթերումը կազմակերպվելու է տեղական ձեթի գործարանում։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Եթերում այսօր լրատվական ծրագիրն է։ Քաշաթաղի շրջանում ընթացքի մեջ է հացահատիկայինների բերքահավաքը։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանը։ Մայիսի 20-ից Քաշաթաղի շրջանում սկսված ածատիկի բերքավաքը շարունակվում է։ Ուլիսի սկզբների դրությամբ Թոմասարի գրեթե փոշտարացում ավարտվել են այս աշխատանքները եւ շարունակվում են Կովսականի, Որոտանի եւ Ծաղկաբերդի բարձավանդակներում Արաքսամերձ միջնավանում։ Քաշաթաղի շրջակազմի աշխատակազմի գյուղվարժ ներկայացուցիչներից տեղեկացրին, որ հուլիսի 5-ի դրությամբ ընդհանուր իրականացվել է 14570 հեկտար հացատի գոնդ, ստացվել է 29709 տոննա համախառն բերք, 20.4 ցենտներ հեկտար բերքատվությամբ։ Ընձված 5453 հեկտար ծորենի արտերից ստացվել է 12018 տոննա ծորեն։ 22.1 ցենտներ հեկտար բերքատվությամբ 9081 հեկտար կարու անձից ստացվել է 17584 տոննա հացատիկ 19.4 ցենտներ հեկտար բերքատվությամբ գրեթե նույն բերքատվությունը ապահովել հաճարի հունձը 55 հեկտարից ստացվել է 107 տոննա բերք Ուլիսի 5-ի դրությամբ հնձելի է մնացել 8594 հեկտար հացատիկի արդ Հունիսի 1-ին տեղացած կարկտի պատճառով ամբողջությամբ վնասվել է մոտ 5000 հեկտար ցանքատարած, որը չի ընձվելու։ Հաշեն եղանակային պայմանները բարենպաստ են հնձի հացատիկի բերքավաքի համար։ Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Արցախի ոստիկանության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը։ Խոսափողի մոտ է հասարակայնության եւ լրատվության հետ կապերի ծառայության բաժնի սպա Սաթենիկ Պետրոսյանը։ Ըստ Արցախի Հանրապետության ոստիկանության օպերատիվ ամփոփագրերի, սույն թվականի հունիսի 28-ից մինչև հուլիսի 5-ն ընկած ժամանակահատվածում մարմնակամնասվածքի առաջացմամբ հանրապետության տարածքում արձանագրվել է երկու ճանապարհատրանսպորտային պատահար, ինչի հետևանքով 3 քաղաքացի ստացել են մարմնակամնասվածքներ։ Բացի այդ, սույն թվականի հուլիսի 2-ին գրանցվել է ողբերգական ելքով տրանսպորտային միջոցների շահագործման կանոնները խախտելու դեպք։ Հուլիսի 2-ին ժամը 7:20-ի սահմաններում Ասկերանի շրջանի Փարագլուխ կոչվող տեղանքում 1963 թվականին ծնված Արարատ Խարամյանը վարելով ԶԻԼ 130 ավտոմեքենան կորցրել է կառավարումը եւ գլորվել։ Ինչի հետևանքով ինքը եւ ավտոմեքենայի թափքում գտնվող 2003 թվականին ծնված Արա Հարությունյանը Ստացած մարմնակամնասվածքներով տեղափոխվել են համապատասխանաբար հանրապետական բժշկական կենտրոն եւ Արևիկ մանկական բուժմիավորում։ Իսկ մյուս ուղևորներ, նույն գյուղի բնակիչներ 2001 թվականին ծնված Մասիս Բարսեղյանը եւ 2001 թվականին ծնված Սամվել Ղահրամանյանը ստացած մարմնական վնասվածքներից տեղում մահացել են։ Նույն ժամանակահատվածում հանրապետության տարածքում արձանագրվել է գողության 5, մարմնականում ասված քացնելու 3 եւ թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության 1 հանցագործության դեպք։ Իրականացված օպերատիվ հետախուզակային քնչական գործողությունների արդյունքում բացառությամբ գողության 2 հանցադեպի մնացած բոլոր դեպքերով, ինչպես նաեւ նախկինում կատարված 1 այլ գողության դեպքով հանցագործություններ կատարած անձիկ հայտնաբերվել են։ Նշված ժամանակահատվածում ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների հերթապահ մասերում արձանագրվել է 153 ահազանգ, որոնցից 127-ը բուժ հաստատությունների ստացված կենցաղում անզգուշությամբ առաջացած վնասվածքների, 14-ը միանյութական վնասի հետևանքով ճանապարհատրանսպորտային պատահարի, իսկ մնացածը այլ բնույթի դեպքերի։ Բոլոր ահազանգերով անմիջապես դեպքի վայրեր է մեկնել ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների օպերատիվ խմբերը եւ օրենքով սահմանված կարգով ընդհանցքավորել դրանք։ Ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումներ կատարելու համար նշված ժամանակահատվածում վարչական պատասխանատվության են ենթարկվել տրանսպորտային միջոցների 348 վարորդներ, որոնցից 331-ը սահմանված արագությունը գերազանցելու, 7-ը անստավիճակում, 6-ը առանց վարորդական իրավունքի, իսկ մնացածը այլ կարգի խախտումներ կատարելու համար։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։